Masu sauraron wannan fili na ƙara biyu a tashar mu ta biyu ta FM Radio Kano barkanku da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri a littafin nan bakuwar fuska na ɗaya wanda Hadiza Adamu Shitu Mrs. Muhammad Nuhu na Marwa ta rubuta kuma abdulkarim da nana khadija da usama 'ya'yan isa na kan kwana mai jama'a kwana singa suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi shirin da ya gabata muna gidan tabinne inda zakar ya dubi safiya da ta sunkuyar da kai ce ke ko ni baki gaishe ni ba ai kya gaida kasim ya dubi ta birni ce shine mijin nata kasim ya sake sunkuyar da kai ta birni tace sannu ka ji yaro a za mu dinga yi Allah ya sa su gane gaskiya ita kuma Allah ya raya ta ya ba uwan lafiya amin kasin ya amsa da sauri nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba da ya amsa da sauri har sai da ya ji sautin muryarsa ya fito sosai ya ji kunyar amsawa da yi har ta binne ta ji zakari ne ya ɗauko jaririyar da ke kwance cikin zani an kudin da ne ta da zannuwa har guda biyu Ta binne na kallon yadda kasin ke leƙen yarinyar ta gefen ido kunyarta ta hana shi ɗauka ta tashi ta fita tana fita kasum ya sa hannu ya ɗauki jaririyar ya rungume ta sa yana kallon yar fuskar ta hankali kaunar yarinyar na ci gaba da ratsa zuciyarsa ya ɗago kai ya lumshe idansa shi kaɗai san irin azabar da yake ji a cikin ransa tabbas yana son yarinyar yana son ya rayu tare da ita to amma abin da ya ratsa ya sa zuciyarsa kunci ya rabu kai mun sakayya akan duk wanda ke son raba ni da iyalina ya yi furucin a sarari sannan ya buɗe idansa idan safiya kira akan nasa sun kawo kwalla ita da kanta ta san irin burin da kasun ya ce a kan yarinyar nan lokuta da dama kasun na cewa safiya idan Allah ya sa kika haifan min abin da ke cikin cikinki ki sha mamaki domin ni ba zan yarda da kunyar dan farin nan da ake ba zan dinga tattalin abina gaban kowa zan nuna masa soyayya irin ta mahaifi shi ma na koya masa yadda zai so ne ya shaku da ni safiya takan ce idan mace tefa, fa kasim yakan amsa mata ai duk ɗaya ne a wuri na duk yadda zan so ɗanan namiji a jiki na haka zan sa ‘yata idan kin biyo kunya sai dai ki zama ‘yar kallo domin wanka wankin kashi tsarkin kashi da na fitsari goyo duk ni zan dinga yi wa ‘yata ko ɗana safiya tana yin murmushi ta ce ka ji ka yaushe za ka iya wannan aikin ai sai mata kasin shi ma akwai dariyar ya ce to shi kenan za ki mamaki ni ɗin nan da kike gani na iya komai na yara gidan da nake aiki a birni matar gidan jaririyar wata uku take ban na iya mata komai saboda shakuwa da ni da ta yi ko uwar ma kiya take mata safiya ta dinga dariya ka kaji wata tatsuniya kasim ne yayi karfin hali na kiran sunanta ba ta amsa ba sai ido ta ci gaba da binsa da su alamun tausayin kansu kararrai ba yana kwaya idanuwan nata yi hakuri akan hukuncin da Allah ya yanke akan ki safiya ba a san raina yan uwana sun ji har wurin baba suna ta koke-koke wai za a ɓata musu sunan gida da su ba za su karɓi yar shege ba na yi musu bayani gwargwadon yadda nake ganin za su fahimta sun ke sun zuga baba da kansa ya sa na gaba na yanke igiya auren mu ba dan raina na so ba safiya ki hakuri mu ci gaba da addu'a idan da sauran zama a tsakanin mu sai ki ga da kansu sun nemi mu koma dan Allah safiya ki kula mun da yarinyar nan sosai kin san ina santa kwallar da ta tara idan safiya ta fara sakkowa ki hakuri safiya ki daina kuka ni ma daga nan birni zan wuce ana gobe suna zan dawo in Allah ya da ta birni ta sallama ta shigo ta ga safiya na kwalla ta dubi kasa a wannan ba kuma za mu shirya da kai ba tunda ka sa kishiya ta kuka zan rama yar mage zuwar yarka wanka yau zan yi mata da ruwan sanyi kasim yana dariya yace ai hakuri ta birni banda ke ma wace lallaba kishiya ai yarki zaki lallaba ta birni tace ai ni kishi na mai sanyi ne har safiya sai da ta yi murmushi zakaru kuwa ya haɗa kai da gwiwa shi yanzu ba zafin maganganun mutanen kawai ke damunsa ba tausayin safiya da kasim ya fi komai dagula masa lissafi kasim ya ɗauko kuɗi da baiwa ta birni ya ce su riƙe wannan ana gobe suna zai zo ta birni ta ce an yi wa yarinya hudu ba ne kasim ya ce na yi mata sunanta amina wato sunan inna ne daga nan suka yi sallama da kasim ya tafi cikin birnin kano zinaru ya so magani yarinya yar shekaru goma ta taho da gudu ta rike hannunsa tana tsalle tana murna ta dinga kiran hajiya zainab ma mu fito kiga kawo kasim ya dawo hajiya zainab da take juya miya a kicin ita ma ta fito da sauri tana faɗin da gaske ne zina sai ismaila da umar da yusuf suka fito daga falo da sauri suna ganin kasim gidan ya cika da murna da sowa ga kawo kasim ga kawo kasim kamar waɗanda suka shekara goma ba su gan shi ba duk sun zagaye shi kowa na ƙoƙarin ya saurare shi tuni hajiya zainab ta lura da kasin ba shi da walwala da kyar ta samu yaran gidan ka ba su nan ta shiga tambayarsa me yake faruwa ta gaishe da aya mutse ma'amala hajiya zainab da kasim sun zama kamar yaya da kananta mutane da dama sun yi zaton kasim kanin hajiya zainab akwai shakuwa mai tsanani a tsakaninsu kasim baya ɓoye wa hajiya zainab damuwarsa kamar yadda ita ma ta ɗauke shi abokin shawararta bai ɓata lokaci ba wurin bayyana mata abubuwan da suka dame shi hajiya zainab ta yi matukar tausaya masa daga ƙarshe ta ce ya bari baban ismail ya dawo su ji shawarar da zai basu baban ismail ya zo hajiya zainab ta gaya masa duk abubuwan da ke faruwa baban ismail ya nisa ya ce yanzu rayuwar yarinyar ita ce bar kulawa ina ganin abin da za a yi kawai ke zainab ku je ki ɗauko yarinyar ki rike ta a hannunki tunda shi ma kasim ɗin ya ce ya dawo kenan hakan da za a yi shi zai sa kawai yan uwan kasim su sadu da yarinyar ta su amma muddin aka bar wa matarsa yarinyar haka za a ta sheganta masa iya gwiwa biyu kasim ya durkusa yana godiya har da hawaye hajiya zainab ma tana cike da farin ciki domin shekara biyar kenan rabanta da haihuwa tunda ta samu matsala mahaifarta kuma tun daga kan zinaru bata sake haihuwar mace ba duk yan uwan zinaru maza ne ranar kwana shida kasim ya koma ya tarar da su cikin koshin lafiya ya kai musu katon ragon suna da kayan hidimar suna har tafiya ita ma ya yi mata ɗinki har kala biyu sai da zai tafi ya kiran ta birni ya faɗa mata bukatarsa na san tafiya da jaririya bayan suna da kwana ɗaya ya mata bayanin cewa hajiya zainab za ta riƙe masa ya kuma ma'aikaciyar jiya ce ta birni ta ce za ta aika wa innani ta ji abin da za ta ce tukuna wurin innanin ma ba a samu matsala ba sai ma godiya da cewa kasim ta ce hakan da za a yi shi zai nuna wa duniya kasim ɗin shine uban kuma za ta samu kulawa sosai a birni da suna kusa da babban asibiti an tsaya akan za a tafi da yarinyar safiya ce kawai ba a faɗa ba ranar suna yarinya ta ci suna amina da hajiya zainab aka yi bikin sunan har kyamara ta taho aka ta ɗauka hotuna sai da daddare ta birni ta faɗa safiya shawar da aka yanke ta tafiya da amina safiya ba ta magana ba sai dai kwana ta yi ba ta bacci ba washe gari da safe sajiya zainab suka ɗauki jaririya aminatu sai birnin kano a asibiti suka fara sauka aka sa amina a kwalaba tunda alhaji ado ya ga yarinya ta shige ransa sosai gashi sunan mahaifiyarsa ne da ita sai ismail ko tun ana gobe suna da hajiya zainab za ta tafi kwasan gwami aka ce musu asibiti za ta je haihuwa washe gari ko kasum ya zo musu da labarin mama ta haihu ta samu baby girl murna a wurin su ba a magana musamman zinaro da alhaji ado ya ce asibiti za shi makale masa ta yi sai da ta je har cikin ɗakin da jariran suke aka nuna mata yar kanwata a cikin kwalaba alhaji ado ya saya musu katan din madara hajiya zainab ta zamanta a asibitin tana kula da jaririyar safiya bata san tana tsananin son yarta ba sai da aka raba ta da ita kwana take tana kuka ta birnin na lallashin ta da kyar ta shawo kanta ta hakura ta daina kuka sai na zuci haka aka shafe wata uku safiya ta yada wanka inna ni ce ke wanzuwa ganin ta ko ta aiko zakari safiya ta damu kwarai akan fushin da babanta yi duk sanda inna ni ta zo sai ta gaya mata lamarin babanta babu sauki har yanzu bai huce ba sai dai tana ta addu'a jikin safiya a sanyaye ita kan ba ta da wata damuwa da ta fice daga mahaifinta ya yarda da ita bata cikin shege ba wata ranar lahadi da yamma safiya na share tsakar gida ta birni na tuka tuwo wani saurayi ya sallama ya aje katuwar jaka yana cewa ta birni kin yi baki hajiya yar fulani ce ta bai rufe baki ba sai ga ta ta shigo safiya ta saki tsintsiya ta karbe ta cikin fara'a ta ne mata sanda zuwa hajiya yar fulani ta rungume safiya ita ma cikin fara'a gidan ya cika tab ba a samu saukin jama'a ba sai can dare safiya ta yi bacci hajiya yar fulani ke tambayar ta birni inda ta samu budurar yarinya ta birni ta ce yarki ce yar wajen amina ce daga nan hira ta barke ta birni ta faɗa wa hajiya yar fulani duk abin da ya samu safiya hajiya yar fulani ta tausaya mata ni da amina za ta yadda ta bani ita mu tafi can saudiya ta je can ta nemi kuɗinta idan ta yi yan shekaru sai ta dawo da dukiyarta da wannan shawara hajiya yar fulani ta shirya ta je har gezawa ta nemi izinin tafiya da safiya wurin inani inani ta ce ba komai hawa aike ma yarki ce ina laifi ma da zaki sanadin zuwan ta ƙasa mai tsarki tunda mahaifinta ma ya zare hannunsa daga kanta tun ina lallashinsa ina ganin kamar zan shawo kansa yanzu kam an na fitar da rai domin ko maganar ta ya hana na sake yi masa kuma ya ce idan ta sake ta tako kofar gidan nan sai dai mu tafi tare da ita ni na rasa yadda zan yi da malam gara ma ku tafi domin na san a nan ko wani ya ce na santa ba zai ɗaura mata aure ba hajiya Airplane fulani ta tararrashin inna ne tana nuna mata malam ɗin dole wata rana zai sauko idan ya ga shekaru sun ja tafiyar safiya ta gabato gaba ɗaya ta yi sallama da innani suka tafi fage can gidan su hajiya hawa yar fulani ana sauran kwana uku tafiyar ta. hajiya hawa ta yi mata rakiya can unguwar tarauni domin ganin yarta gudan jinin ta amina sun bi kwatancen da hajiya zainab ta rubuta musu a takarda tun ranar da za su tafi da amina ba su sha wahala ba sai ga su a tarauni kotas cikin rukunin gidajen ma'aikata sun kwankwasa kofar gidan Ismail ne ya buɗe musu duk da bai san su ba ya karɓe su da fara'asa suka tambaya Hajiya Zainab yace su shiga tana cikin falo da suka shiga Amina suka fara gani a lokacin watannin ta shida amma idan ka ganta za ka yi zaton ta kai wata goma tana da ƙiba sosai kamar ta sun fito sak da safiya har far fatar da yawan gashin gashin an tare shi a tsakiyar ka an daure da ribar tana sanye da doguwar riga ruwan hoda mai laushi da kayan wasa a gabanta hajiya wace ta kai hannu za ta ɗauke ta aiko sai ta fashe mata da kuka zina ce ta fito da sauri da fida ta a hannunta cike da madara tana jijjiga fida ta ce minal ya haƙuri ga nana sunan da suke faɗa mata kenan tana hannun hajiya hawa ta dinga miƙa hannu kamar za ta faɗi zina ta karɓe ta tana cewa juya ne da ita ta gaishe su ta juya tana cewa bari na kirawo mama safiya ta kasa ɗauke kwaya ta daga kan yarinya har sai da suka ɓace mata da gani hajiya zainab ta fito daga kicin da sauri tana ganin safiya ta rinƙe musu sanda zuwa cikin fara'a suka gaisa ta yi kiran zinaro ta karɓi minar tana cewa safiya kin ga yadda yata ta zama ga ta nan kalla. ai man irin su ba su iya girma ba in ji hajiya hawa ita kam safiya ta kasa magana ma sai ajiye zuci kawai take hajiya zainab ta ɗora mata ita akan cinya minal kamar wadda aka dora akan wuta ta sake fasa kara safiya ta sauri ta bika hajiya zainab ita tana cewa aiki ya dare ta hajiya zainab ta ce haka take wallahi ko baki muka yi ta daina zama kenan sai a jiki ta nuna rashin jin daɗin kin yadda da safiya da ta yi sun shiga hira sosai hajiya zainab ta ce kasim ai yana Zariya a can yake ci gaba da karatunsa a a sun hira sosai safiya na sa ta kallon minal da take shan madara ta gama kuma sai ta jifa da fidar ta kai dariya wato ta gama yi mata amfani kenan ji hajiya hawa hajiya zainab ta ce haka take yi komai dare idan ta gama sha to fa jifa za ta ta daga nan hira ta koma ta minal gaba ɗaya da irin shirman da take na kuruci safiya dariya kawai take yi cikin zuciyarta kuma tana yabawa da rikon da aka yi wa yarinya sai da ta yi barci sannan hajiya zainab ta ɗora safiya ita jikinta ta sa hannu ta rungume ta gaba ɗaya suka tashi suka tafi yin sallah safiya tana fashin sallah don haka ta samu sakewa tana karewa yarinyar nan kallo komai nata na safiya ne yatsun kafarta da na hannunta har da tindo da yake gefen karamin dan yatsanta duk irin na kasu minal ta ɗan buɗe idan ta ga bakon fuska ta kuma saka kuka isma'il ne ya shigo da sauri yana mita wai me aka yi yarinyar nan tun ɗazu nake jin kuka ya kasa karasawa saboda ganin tana hannun bakuwa safiya ta miƙa masa ita tana faɗin ya take yi haka dan bata san ya karbe ta sai ta ga dora ta a bayan sa yana jijjiga ta Yusuf ma ya shigo yana cewa me ya samu bebin kawo ta ba ta son gobe Isma'il ya daka masa tsawa kana so na baka ita ne ka fita da ita yawo da ranan nan ya sauke ta ya dora ta a kafada yana yi mata waka kunne sai ga ta tana wangale masa baki ya wuce da ita ɗakin sa yana dariya kaunar yarinyar ta dinga shiga zuciyarta ta dinga jin tana sha'awar kasancewa da ita ita ma ko da ɗan kwana ɗaya ne ta kasance da ita amma ba za ta iya roƙon wannan alfarma ba haka suka yi sallama da hajiya zainab ta raka su kofar gida a nan ne suka hango minal jikin ismail hajiya zainab ta yi kiransa safiya ta dinga ji kamar shi kenan ta rabu da minal jikinta ya sanyi kalau kawai sai ta ga minal na miƙo mata hannu alamar ta ɗauke ta da sauri ta sa hannu ta ɗauke ta ta rungume ta sosai a jikinta hawayen da take ƙoƙarin mayarwa suka karasa sulalowa a kumatinta sun ɗauki lokaci suna tsaye sannan ta ba hajiya zainab ita suka yi sallama suka juya Ismail ya bi su da kallo cike da mamakin kamannin Minal da wannan bakwar da kuma kukan da bakwar take yi ta rungume Minal. Jirgin sun safiya ya sauka a Saudi Arabia. Dole safiya ta zama 'yar ƙauye mutanen da ke gidan da suka sauka suka dinga zuwa yi wa hajiya hawa yar fulani barka da ita kuma ta dinga bayar da sakonni zuwa ga waɗanda aka bawa ta baiwa daga Najeriya wani mutum wanda shi ma yana daga cikin mutanen da iyalansa suka ba ta sakon wasiƙa ta kawo masa tunda suka sauka take cigiyar mutumin nan dan ne bai zo yi mata sanda zuwa ba har sai da suka cika sati biyu sannan Alhaji ɗan yaro ya zo tare da abokinsa Abdulhamid tunda Abdulhamid da kyalle ido ya ga Safiya ya ji ta shiga ransa lokaci ɗaya. ya danne hakan cikin zuciyarsa domin babu burin yin aure a ransa daidai wannan lokaci amma yana koma gida komai ne mu rikice masa zuciyarsa ta kasa barin sai huta tunanin safiya ne kawai a cikinta tare da burin sake ganinta washe gari shi kaɗai na fi gidan sajiya hawa yar fulani ya sa sa'ar samunta ba ta da baki daga ita sai safiya hajiya hawa ta tare shi da fara'a ya zauna suna hira su safiya kwana na zaune tana gyaran farcen kafarta abdul gaba ɗaya hankalinsa ya koma kan safiya har sai da hajiya yar fulani ta gane sannan ta ce masa ya ta ce na taho da ita yar ta ce daga nan hira ta barke a tsakaninsu duk akan safiya yana ta tambaya abubuwan da suka dangance ta hajiya hawa yar fulani na bashi amsa daidai gwargwado har ta gaya masa safiya ta taba aure a nan ne ma ya ta jinjinawa ya cika da mamaki ya ma za a ce wannan yarinya ta taba yin aure daga nan so mu ga wa hajiya yar fulani duk abin da ke cikin ransa game da safiya hajiya yar fulani ta farin ciki domin abdulhamid mutum ne mai girma a idan ta ce su daidaita da safiya ta fita ta basu. su abdul ya matsa wa safiya dan jin ra'ayinta game da shi safiya ta ce a gaskiya ina ganin girman ka kuma ba zan iya ka ba ni ba aure na zo yi garin nan wani dalili ne ya kawo ni kuma da zarar na cika wa kaina buri na zan koma garin abdul ya kasa hakura ya zauna yana lallashin safiya da ta dai zai dame ta sai ta ce a gaskiya ni ba na sha'awar sake aure gaba ɗaya domin ina son koma hannun mijina da muka rabu da shi shi zuciya ta ke so ba ni da burin da ya wuce na ga mun koma wa auren mu da zarar na koma Najeriya maganganunta sun yi wa Abdulhamid zafi don haka yanke shawara haƙuri da safiya sai dai ina ya riga ya makara domin ya yi sakaci da santa ya shiga cikin zuciyarsa da ƙarfin gaske irin yadda ba zai iya fita ba dole ya koma sai dai wurin hajiya hawa ya nufa wannan kara ya faɗa mata duk abin da suka yi da safiya a ranar safiya ta sha faɗa sosai wurin hajiya hawa har sai da ta dinga fitar da hawaye tana na nadama zuwan ta saudiya hajiya hawa ta shiga lallashin ta ce haba safiya ke da kika zo da kafar dama tun da kika samu mutum kamar abdul ya ce yana son ki mutumin da yake aiki a ƙarƙashin gwamnatin ƙasar nan da kin aure shi fushi kenan ke ma za ki samu takardar shi da ɗan ƙasa kuma abdul yana da kuɗi sosai kin ga shi kenan kin huta da neman aiki gidan laraba aiki sai dai ke ma ai miki ni kaina ba ki ga yadda mutane ke taya ni barka da abdul ke sarki ba haka hajiya hawa ta shawo kanta da kyar ta yadda aka ɗaura aurenta da abdul-hamid aure mai albarka shekara ɗaya ta haifi fahima tun daga ita kuma bata sake haihuwa ba wata tafiya da hajiya hawa ta yi ta taho mata da hoton na minal a lokacin shekarun ta biyu duk lokacin da safiya ta yi magana koma a najeriya abdul na cike da mugun kishi yana jin kamar idan safiya ta tafi ba za ta dawo ba za ta koma tsohon mijin nata ne ita ce shi take so da kauna wannan dalili ya sa ya hana ta zuwa najeriya ma gaba ɗaya banda haka yana da halin da zai kai su su yi sati biyu su dawo hawaye sun ji kafilan da hajiya safiya ta ɗora kanta a kan kewa da ƙaunar yarinyar ta ta so masanta sosai tare da ganin iyayenta ya zama na wannan ne kawai burinta ta dinga jin kamar ta buɗe idanta kawai ta ganta a najeriya ta miƙe da sauri ta haɗa kayan ta cikin trolley tsakar dare ta kammala haɗa kayan ta dinga jan trolley ɗin tana wucewa da su ta gaban su fahima da abbanta har lokacin suna zaune a falo da fruit a yayyanke suna shi ba wanda ya tanka mata ita ma ba ta musu magana ba ta fita daga gida gidan wata ta Fatima ta nufa ba su jima sosai da sanin juna ba amma sun shaku sosai saboda haka Abdulhamid bai san gidan Fatima ba kamar yadda ta ɓoye masa haka shi ma ya share ya ki manta, lalle wannan karin yana son nuna mata tsananin fushin da ya yi, shi yasa ma ya manta da ita sai dai zuciyarsa tana cikin damuwa haka fahima akwai damuwa tare da ita musamman yadda ta shaku da mahaifinta rashinta a cikin gidan ya haddasa mata rashin jin daɗi da walwala idan har ta tana cewa ta ce da kanta ta tafi ta batta sai ta ji bakin ciki ya kama ta ce ta kokarin mantawa da ita ta san duk inda ita ma take ta yana wurin ta, ita da abban nata dole dai ta dawo gare su da zarar abba ya tafi wurin aiki gidan sai wa fahima zafi kaɗai ke dame ta ta lafe jikin kujera komai ya fita daga kanta tabbas rashin umma kusa da ita ba karamar illa ce a rayuwarta ba sai abba ya dawo ne ta ji dan sanyi a ranta a yau kam ta kai karshe wurin damuwa domin abban nata ma bai dawo gida ba har sai karfe biyu da rabi na dare tana jin motsin shigowarsa ta miƙe da sauri ta shiga jikinsa ta sa kan shi gwaba ya ajiye jakarsa ya koma yana lallashinta fahima cikin kuka ta ce abba ka nemo mun umma na gaji da rashin ta kusa da ni abba ya ɗauke hannunsa daga kanta ya ɓata rai ya kin ɓata min rai fahima ta matsa sosai ta kama hannunsa ka yi hakuri abba kaɗaici da san ganin umma na damuna ina tsoron kada ta tafi ta balle abba ya katse ta da cewa sai me idan safiya ta bamu kada ki manta fahima ba ni da abin da nake so a rayuwata kamar ki zan iya barin komai na wani zauna tare da ki dan ɗauke miki kewar umman ki. ba na son ki sake min magana ta domin ni ban kore ta ba da kanta ta guje idan tana son ki ke ma me zai hana ta tafi tare da ke ta fi son yarta da ke can najeriya da mijinta kan mu shi yasa ta tafi ta bamu fahima ta miƙe tana share kwallon da ke zubowa daga idan abbanta ya haƙuri abba ya haƙuri ba zan kuma ba da haka ta daina yi wa abbanta magana ummanta suka ci gaba da rayuwarsu idan abba na wurin aikinsa suna tare da mai aikinsu wata ranar laraba sun rabu da abbanta ya tafi wurin aikinsa lokacin dawowarsa ya yi shiru bai dawo ba har ya kwana shiru ta neme shi a waya nan ma wayarsa a kashe take ta ya tashi sosai ta rasa inda za ta nufa ta nemi abbanta wuni ta tana kuka da kyar ta samu lambar wayar wani abokinsa ta buga masa ta tambaye shi abbanta ya ce an tura su wani wuri ne daga wurin aikinsu ta samu hankalin ta ya dan kwanta amma sai ta cika da jin haushin yadda abba ya manta da damuwar da za ta shiga ya ki gaya mata tafiyar da zai tana kwance komai mata zafi abbanta ya tafi ya batta ga ummanta ita ma ta tafi ta batta a hankali maganganun umma suka dinga dawa cikin ranta mara hankali ake ce abin tausayi duk ranar da ba ni ba abbanki kenan baki da kuwa kasan nan kuma a Najeriya baki san dangi na ba balle na abbanki haka zaki zauna baki da wani dan uwa na jini fahima ta kare kwallon da ke zuba a idanta tabbas ummanta ta yi gaske wato ganin su tare da ita ne yake sawa ta ji ba da damuwar rashin dan uwa na jini tabbas suna da muhimmanci a tare da ita duk ranar da ta rasa umma da abbanta dole rayuwa ta mutukunci kunci za ta zama tamkar wadda ta faɗo ne daga sama ita kaɗai ba ta da ku ta kai hannu a hankali ta ɗauki hoton da umma ta nuna mata ta ce yarinya jiki yar uwarta ce ta ƙura hoton ido ta sake tashi ta ɗauko wani hoton nata daban wanda take yar yarinya ta haɗa su da wannan tana kallo tabbas akwai wasu abubuwan da suka bambanta a ta jikin hoton waɗanda dole sai ka haɗa da nata hoton za ka gane hakan tafi minal manyan idanuwa sannan minal ta fi ta hasken fata kaɗan wannan shi ne kaɗai su. wanda sai ka yi fama kafin ka gano haka lokaci ɗaya ƙaunar 'yar uwarta ta dinga shigarta ta ji ba ta da wani buri da ya wuce ta ganta a zahiri tunanin bin ummanta Najeriya ya ɗarsu a ranta a Najeriya za ta ga kakanninta waɗanda suka haifi ummanta da abbanta za ta ga yayar ummu da ke yawan ba ta labarinta za ta ga 'yar uwarta guda ɗaya wadda ba ta da kamata a duniyan nan baki ɗaya Masu sauraron wannan fili na ƙara biyu a tashar mu ta biyu FM Radio Kano, barkanku da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri a littafin nan bakuwar fuska na ɗaya wanda Khadija da Shitu Mrs. Nuhu Muhammad na Marwa ta rubuta kuma Abdulkarim da Nana Khadija da Usama yayin Isa na kan kwana mai jama'a kwana singa suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi. To wannan fili dai yana miƙa godiya ga isa e zango wanda aka fi sani da isa giwa wanda ya aiko mana da wani littafi mai suna shi umar kawa madalla mun gode kware da gaske shirin da ya gabata mun bar fahima inda lokaci ɗaya ƙaunar yar uwarta ta dinga shigarta ta ji bata da wani buri da ya wuce ta ganta a zahiri tunanin bin umman ta Najeriya ya ɗarsu a ranta ya kuma ci gaba da yawaita a zuciyarta a Najeriya za ta ga kakanninta waɗanda suka haifi umma da abbanta za ta ga kuma yayar ummanta da ke yawan ba ta labarinta za ta ga yar uwarta guda ɗaya wadda ba ta da kamata a nan muka dakata a wancan shirin kuma halin yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya ta dinga share hawaye sai a lokacin ta gama hango ainihin abin da umma take ji tsawon shekaru ashirin da ɗaya. tabbas umma ta yi gaskiya domin ta yi haƙuri mai yawa da sauri ta haɗa kayanta cikin turoli ta fito ta tar da yi musu aiki a ɗakinta ta ce idan abba ya dawo ki ce masa na bi ummi na ta yi sauri ta yi fice wata ta nufi gidan wata ƙawar umma da take tsammanin nan ta nufa tana ta ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin ta ji shiru ta ci gaba da ƙwanƙwasawa kawai sai ta ji an rike ta tana duba ta ga askarawa ne 'yan sanda waɗanda ke kame sun fito da ita suka tura ta cikin motarsu tana da igama takardar shaidar 'yar ƙasa amma ba ta nuna musu ba domin ta riga ta sa zuciya ta sha'awar zuwa Najeriya daga danginta kuma ta san tabbas askarawa sun kama duk mutanen gidan har da ummanta da dama take son tafiya Najeriya askaran sun kawo mu wayansu mutane biyar sun haɗa su sannan suka kai su kurkuku kwanan su biyar kawai aka haɗa su da ɗimbin jama'ar da aka kamo aka sa a jirgi aka sauke su a filin jirgin sama na malami na Kano fahima ta biyo sahun mutanen da ke fitowa daga jirgi ta dinga kallon filin jirgin tana kallon mutanen da ke cikin filin jirgin nan ta bayan wata tsohuwa har ta fita daga filin jirgin daga tana niyyar bace mata sai ta kira ya hajja tsohuwar ta tsaya tana kallonta ta nema ta murmushi har ta iso inda take ta ce ya hajja ko ina zan samu motar zuwa Kano tsohuwar ta faɗa mun ta, a nan cikin garin Kano kike ya bint duk unguwar da zaki da kin tsayar da mai mota kin gaya masa zai kai ki ga masu tasi can tsohuwar ta nuna mata motocin tasi da suke a jere suna jiran fasinja shukurin laki na gode ji fahima ta so soma tafiya wurin masu kasan tsohuwar ta shiga motar da ta tsaya fahima na tsaya a wurin direbobin sun dame ta da tambayar hajiya ina zaki je ta yi zubun kawai tana bin su da kallo ita kan bata san inda za ta ce musu za ta ba iya abin da ta sani kenan kano najeriya shine kada abin da take ji daga bakin ummanta kuma bata taba yin karambanin tambayar ta wani abu dangane da kanan ba ya sanin ta. da tunaninta kanan unguwa ce yar karama kuma duk wanda ta tambaya zai iya nuna mata gidan da ummanta take ta daga idanta tana kallon girman ginin kuma babu ma alamar gidajen mutane a wurin ta gaji da tsayuwa ga uwa uba kallon da mutane ke binta da shi saboda haka ta yanke shawarar koma cikin filin jirgin a nan ta samu kujera ta zauna ta tagumi abinda ba ta taba tunani zai faru da ita ba kenan hakika ta kawo kanta inda ba ta da tudun dafawa shikenan ta bata bata san inda za ta dosa ba wayo umma da abba hawaye suka ci gaba da kwararowa a cikin idanta zuciyarta ta cunkushe da tunanin rashin madafa ma ita ba waya ce a hannunta ba tunda abba bai bar ta rike waya ba haka kuma babu sabuwar lambar da abban ke amfani da ita a kanta lambar wayar umma kuma ta kira sau ba adadi tun tana gida har tana jin ta kira amma a rufe komai dagule mata tana cikin kasar amma bata san kowa ba bata san ko ina ba zuciyarta ta ci gaba da bugawa da sauri da sauri don har lokacin ta kasa yankewa kanta shawara abin da ya fi dacewa ta yi a hankali ta ji an dafa kafaɗarta da sauri ta juyo wata mace wadda tun a cikin su jin sun saba da ita kuma rana ɗaya ma aka kama su ta sauke a zuciya da sauri har matar ta ji ta ce ya dai fahima ba ki samu mota ba ne fahima marmashin ƙarfin hali ta girgiza kai alamar cewa ba haka ba ne to ya baki tafi har yanzu maimakon fahima ta yi magana sai ma ta sa kuka matar ta zauna a kujerar gefen ta tana lallashin ta ki kwantar da hankalin ki fahima ki yi hakuri ki rungumi kaddarar da ta same ki dama tunda mu mazauna garin da ba namu ba ai komai daren dadewa za mu zo tushen mu ki gode wa Allah ma tunda wasu ranar da suka dare ake juyowa da su sai kuma da alama ma kin zauna sosai a Saudiya cikin murya kuka fahima ta ce ni fa ban san inda zan nufa ba ban san kowa ba a garin nan matar ta ce ke ba 'yan garin nan mace fahima ta warware mata labarin zuwan ta kaf ta gaya mata tana kuka matar ta ci gaba da lallashinta kada ki da an fahima amma lalle kin yi wauta mai girma ki gode wa Allah tun da kin zo hannu na gari ni na san mahaifiyarki matar Alhaji Abdulhamid ko fahima ta rike hannun matar da sauri kamar ta ga ummanta ne tunda ita bata gaya mata sunan iyayenta ba matar ta ce tun ina sujjin nake yi miki kallon sai yanzu na gane kamace kuka yi da ita safiya ni ban taba ganin ki ba amma na san hajiya safiya tana da ya lokuta da dama ina zuwa gidanku ba mu taɓa haɗuwa ba in na je ma kina makaranta daɗi ya sake kawo fahima ta rungume matar cikin matsanancin murna matar ta ce ni suna na hajiya kyauta taila fahima ta murmushi tabbas tana jin sunan hajiya kyauta a bakin hajiya safiya yawancin ɗinkunan ta ita take mata hajiya kyauta ta ce mu je gida fahima yamma na yi suka shiga mota aka loda kayansu a baya suka nufi unguwar brigade fahima na ta kallon garin hajiya kyauta na ba labarin sanin da ta yi mahaifiyarta hajiya safiya kafin su kai gidan duhun magariba ya lullube sararin samaniya motar ta tsaya a kofar wani gida hajiya kyauta ta so mu fitowa wani da ke zaune a dakalin kofar gidan yana alwala ya mike da sauri cikin murna ya nufo su ya shigo da hajiya kyauta kayanta dan farin ciki ma har sai da ya kwalla mama ashe da gaske kina tafe dama akwai rabon ganawan mu tai murmushi kawai ta ce fahima mu shiga daga ciki suka shiga cikin gida sun bar dan baba da ɗibar kayan yana shiga da su cikin gida gida ne mai matsakaicin girma akwai ɗaki da falo a ƙasa da ɗaki falle ɗaya sai ban ɗaki da kicin ɗaki da falo da ke ƙasan akwai 'yan haya da aka sa a ciki mace ɗaya ce da mijinta sai 'ya'yansu biyu amma ɗaki ne da falo sai kicin da ban ɗaki a nan ɗan baba yake tare da matarsa mai ayawo uku almustapha da amina sai fatima da ake ce ma ummi don sunan hajiya kyauta aka sa mata dan haka ɗaki falle ɗaya a nan aka gyara wa hajiya kyauta tunda ta yi waya ta ce tana nan zuwa fahimata ta kafa ta cikin ɗakin da ƙanshin leda da na sabon fanti ya daki hancinta ta zauna a bakin katuwar katifar da ke yashi a tsakar ɗakin duhu ya mamaye ko'ina wani duhu ne a idan fahima wanda ba ta taɓa ganin irinsa ba gaba ɗaya ta muzanta ta rena kanta wai a cikin wannan gidan ɗan adam ke rayuwa kuma ita ma za ta rayu ta share kwallon da ke zubowa a cikin idanunta mari ce ta shigo da fitilar kwai wadda haskenta ya kawar da bakin duhu hajiya kyauta ta fita ta yi alwala ta shigo ta dubo fahima da ta takure a wuri ɗaya ta ce ki je ki alwala ki sallah fahima ta miƙe mari ta nuna mata banɗaki har za ta shiga sai ta bata fitila hannunta ta ce tafi da wannan akwai duhu fahima na sa kafar ta kirjinta ya hau bugawa tsoro ma mai ta tana tunanin yadda za a yi ta iya tsugunawa cikin banɗaki wani kyankyaso ya bi ta kan kafarta ta ta firgice ta imauce ta ƙwalla kara da karfi hajiya kyauta bata san sanda ta katse sallar da take ba ta fito da gudu gaba ɗaya mutanen gidan suka yi banɗaki fahimar da har lokacin idan ta arfa yake ta kame ta daskare a wurin saboda tsaba tsoro hajiya ya kyauta ta kama hannun fahima tana cewa menene me yasa miki sai da ta ji murya hajiya kyauta sannan ta bude idanta ta kankame hajiya kyauta tana nuna mata san da yake kirin shiga ramin masa hajiya kyauta ta ce tsugura a nanki babu abin da zai miki sai da hajiya kyauta ta tsaya a gabanta ta tsuguna ta yi fitsari ta kama ruwa sannan suka dan baba ne ya ce hajiya me ya same ta hajiya kyauta ta ce tanke so ta gani tsoronsa take dan baba ya dogon tsaki amma shine ta kaɗa mana ciki haka asabe matar da suke ha ta kwashe da dare kowa ya bar wurin fahima ta alwara ta sallah mari ta kawo musu abinci da faffiyar doya ce da miya fahima ta taba ci ba dan haka ta kasa ci da kyar take turawa a bakinta da ta ga cikinta ya dan daga ta hamdala ɗakin ya cika da baki dan sanar da zuwa kowa ya tambaya hajiya kyauta wace ce fahima sai ta ce yar kawata ce fahima ku yanda ta ga rana haka ta ga dare ko rintsawa ka yi ta yi ga cizon sauro ga bakin duhu da mugun tsoron da take ji ga tunanin rashin madafa tabbas gidan nan ba gidan zaman ta bane to idan kuma ta bar shi ina za ta zama kam ya miƙe ga Fahima, cikin ƙasar da take kamata take gudun zuwa tare da ummanta ta a cikin ƙasar kuma bata san kowa a cikin ta ba bata saba ma da zaman ta ba karewa kenan sai dai yanzu kishin kasar ta da tunanin nan ne tushen iyayenta da zama mata jagora da yake sa wa zuciyar ta hakuri da kaddarar da ta faɗa kanta ta mai da hankali kan koyon duk wani lamari da ta ga ana yi cikin kasar da ya zama al'adar zamantakewar al'adar yau da kullum cikin kasar ta gado Najeriya sai dai zuciyarta sai kawai ta karɓi wannan kudirin amma gangar jikinta ta ƙi aminta da sabon sauyin rayuwar da ta samu kwana takwas kaɗai zazzabi mai zafi ya rufe ta bayan kwanaki uku da ta yi tana tsaga gudawa wadda ta tsaya da kyar kamar za ta yi awon gaba da ranta ta sha da ruwa har biyu tare da magunguna na gudawar sannan gudawar ta tsaya sai kuma zazzafin zazzaɓin da ta farka da shi yau hajiya kyauta ta tagumi tana kallon fahima da take akan katifa ta kudin da ne kanta tana rawar ɗari hankalin hajiya kyauta ya matukar tashi tana cikin fargab halin da za ta shiga idan fahima ta rasa ranta tunda suka kwana biyu a gida najeriya take ta kokarin buga waya don samun wata aminiyarta wadda take tunanin ta ba ta sako kan magana fahima wurin abdul mahaifin fahima sai dai cikin rashin sa'a duk lambobin da ta kira ba ta samu ciki har da lamba hajiya safiya da fahima ta bata komai yi wa hajiya kyauta tsauri ba kamar yadda ta zaci abubuwa cikin sauki ba hanyar sadarwa ita ce kawai take ganin samun iyayen fahimta cikin sauki sai gashi tana cikin neman samun wasu cikin waɗanda za su sada bayanin fahimta ga iyayenta cikin daren na jiya aka samu wani mara imani ya ɗauke mata wayarta a cikin ɗaki ta neme ta sama ko ƙasa a yanzu kam ta gama fitar da rai da samun wayar tata zarginta ya gama zama gaskiya